Aliyefanya yote haya nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kamchagua yeye kumpa mfalme. Kwa hili muhimu mwanzo lifahamike kwa kila Muislamu. Lakini sasa kaida tuliyoitaja kuwa Allah kila jambo lake alipeleka kuna nini? Sunan ameziweka katika ulimwengu. Hapa ndio kwenye mtihani watu wengi sana. Allah subhanahu wa ta'ala asema wakadhalika nuwalli ba'dha dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun hivyo hivyo sisi huwafanya madhalim kuwa ni viongozi juu ya madhalim kama wao kwa sababu ya yale waliochuma na mikono yao wenyewe na msiba wote unaowapata watu kitu cha kwanza wanachotakikana kukitizama ni watizame nafsi zao wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an kathir, msiba wote unaowapata ni kwa kile kilichochuma mikono yenu, na Allah kuna mengi wawasamehe. Lau kama angelikuwa Allah iwatupatiliza, tasawar, ingelikuwa mtu akifanya dhambi pale pale apatilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tungeishi vipi wanadamu? Au nikupe mfano, na wengine labda wasinzia Ingelikuwa kwa mfano ukifanya dhambi kwako nyumbani, kuna malaika kazi yao kukubeba wakubebe tu kutia dhiki. Sasa mwanamtu abebwa wewe arusha hapa kwenye hizi nyumba hapa, kungechukua rusha rusha watu wangapi hapa? Yaani ingelikuwa ukifanya kitu kidogo tu, umetukana tusi, wabebwa watu kwenye nyumba yako, watu wangeshiriki. Wallahi, Allah rahim, Allah subhanahu wa ta'ala hawapatilizi waja wake, awapa muda, huenda wakarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapa katika huu uongozi, sunna Allah aliyeiweka katika huu ulimwengu ni kuwa atawawekea kiongozi ambaye atakuwa ni sura ya matendo yao. Si mmefahamu hapo? Yale wale walivyo wale wale raia wale ndivyo watakavyowekewa kiongozi. Ndio maana salafu salih wakawa kusema kama takunu yuwalla alaikum kama mlivyo nyinyi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala atakavyowajalieni nyinyi viongozi wenu sasa la kufanya nini ikiwa viongozi wetu watakuwa kama matendo yetu yalivyo la kufanya nini tukijiuliza hapa lakini kabla ya kujibu hilo nataka nitoe namudha mfano wa vile mulivyo ndivyo viongozi wenu watakavyokuwa. Firaun alikuwa muovu sana. Sidhani kama kuna kiongozi ulimwenguni vile atakavyokuwa atafika huu mfano Allah aliyoupiga katika Qur'an wa Firaun, na ndio maana akapigiwa mfano, sababu alikuwa ni kiongozi muovu, amefanya maovu mengi sana. Lakini mbona awe Firaun ni kiongozi wa Misri wakati ule hili jawabu lake liko katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala asema fastakhaffa qaumahu faata'uhu aliwafanya wajinga aliwafanya masafihi mtu ambaye ana khifa katika akili ni mtu safihi kuna neno nafikiri kwenu halina halina neno mkilitumia kulikuwa waonekana kama matusi kusema walikuwa wapumbavu wale wafuasi wa Firaun walikuwa wapumbavu akawachezea akili zao fastakhaffa qaumahu faata'uhu wakamtii katika hilo kwa nini innahum kanu qauman fasiqin jawabu likuwa sababu so, walikuwa ni watu waovu ndio maana Allah akawawekea Firaun juu yao sababu so, walikuwa waovu sana masahaba walikuwa ndio wabora katika huu umma katika huu umma ummati Muhammad wale wafuasi wake mtume sallallahu alaihi wasallam wabora kabisa ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam Allah akawachagulia Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda ambaye ni mbora kati ya wao alipoondoka Abu Bakr as-Siddiq akawaletea Umar Uthman Ali ibn Abi Talib Muawiya ikafika wakati wa dawlatul umawiyya dawlatul umawiyya ilikuwa na kheri nyingi sana, lakini pia pale katikati palikuwa na mambo makubwa yamepita, na hili twalizungumzia kabla ya kuisha masahaba wote. Bimaana walikuwepo baadhi ya masahaba ambao waliwakuta viongozi kama hao. Abdul Malik ibn Marwan rahimahullahu ta'ala, katika khulafa wa Bani Umayya, siku moja akiwa iko njiani watembea na farasi na wale wale mabodyguard wake wale askari wake kuna bwana mmoja njiani akamwambia قد alimta سيرة umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wewe hakika wajua sera ya Umar bin Khattab na namna alivyokuwa katika uongozi na uadilifu mkubwa aliyokuwa nao falimadha la tasiru ala siratihi na wewe mbona hufuati sira yake sababu wakati wake ndio alikuwa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi akiua watu wengi akamjibu kwa jawabu la ajabu sana akamwambia yule bwana tabadharu na taammar alaikum nini maana tabadharu maana yake kuwa kuweni nyinyi raia wangu na zuhudi kama ya Abu Dharr تبادروا اتعمر عليكم اي اكون عليكم مثل عمر نمي من nitakuwa juu yenu mfano wa umar sababu umar raia wake walikuwa ni kina Abu Dharr na wenzake lakini mimi raia wangu wewe ambao watu hamjarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala vipi mimi nitakuwa kama Umar wakati nyinyi hamjakuwa kama mfano wa raia wa Umar hili haliwezekani Nawaambieni hivi kwa sababu sisi tuishi katika kipindi cha ajabu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ngapi katika sunna ukitizama amewaelekeza umma wake katika kila hali watakayokutana nayo ila qiyam saa akawaelekeza na akawapa mfumo wa kutembea ikiwa watakumbana na viongozi wa namna mbalimbali wataamiliana na wao kwa njia gani mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha lakini ole wako wewe uanze kuwaambia watu kuwa hivi ndivyo walivyowaambieni mtume sallallahu alaihi wasallam uonekana kana kwamba wewe kuna bahasha fulani waipata wa viongozi wakati ndio sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyetuambia sisi اسمع وأطع وإن أخذ مالك أو وإن أخذ مالك وضرب ظهرك نال لسوى النواه شو محمد صلى الله عليه وسلم سميني ولا سيبه لكن نوانقابي أنباو وقو تياري ويفني كازي من ينهاي مجوم صلى الله عليه وسلم لله تعالى أجوك وميمي كويلي هبا مذلوميوا لكن مجوم صلى الله عليه وسلم أمن فنديشا katika hali kama hii niwe hivi akawa atashikana na sunna ya mtume salama katika hili bila shaka hili ni jambo gumu kwa watu wengi sana kwa hivyo viongozi ni sura ya ile hali waliokuwa nayo raia na Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri sana kama sikukosea katika miftahu dar saada akieleza kuwa ile hali wanaoikuta raia kwa viongozi wao ndivyo ilivyo katika vitendo vyao Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala wakati al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi aliwaona watu wakitaka kumfanyia tamarrud bimaana kutoka nje ya taa ya Hajjaj pamoja na dhulma aliyokuwa alikuwa fasid Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala ana maneno mashuhuri yasema law takhabafat al-umam lau kama umma wote waliopita na sisi ummati Muhammad kila mmoja akaja na muovu wao si mfahamu watu wa Nuhu wakasema mtu muovu wetu ni huyu na watu wa Musa wetu ni huyu kila mtume ule umma wake wakaja na muovu wao wajinahum bilhajjaj kisha sisi ummati Muhammad tukawaletea hajjaj la ghalabnahum tutawashinda wote wale kwa ule uovu waliokuwa nao sikwambii kuwa alikuwa kafiri la lakini alikuwa ni mtu muovu vile unavyofikiri aweza kukuua kwa sababu ndogo kabisa alikuwa akiweka kafiri kwa ikifika muda huu hakuna kutoka nje basi umpatwa na mkojo tu ukienda nje ya nyumba ambapo pengine labda huna choo ndani ya nyumba umekwenda nje tu mfano hivi ukakutwa na yeye wafanya nini hapa Ukusikia mimi nimesema watu wasitoke, alikuwa anakwenda kujisaidia, kata kichwa hapo hapo, wala kwa kisi chochote. Ikiwa mtu aliua watu laki moja elfu ishirini na wala haoni kitu chochote kwa na wakiwemo ndani yake ulama katika ulama usalaf wangapi Al-Hasan al-Basri alikuwa akiwaambia watu innal hajjaja uqubatun min Allah ta'ala huyo hajjaji huyo huyu ni adhabu Allah amewateremshia fala tuqabilu adhab Allah bisayf msiikabili adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia upanga walakin bitawbati ila Allah lakini kwa kutubia na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala la sivyo mkasimama mwashindana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala basi naogopea ije kubwa zaidi kuliko hiyo leo ukiyazungumza haya maneno unaonekana kama waitwa imbitahiyin yani wewe waambia watu walale chini wakubali yale madhila la lakini sheria yetu imetufundisha njia ya kuyafuatilia mambo yetu sasa mabadiliko yaje vipi kwa kweli mzungumzaji zaidi hapa ni Sheikh Abdul Fadhil mimi nimefikiria tu nimeshafika pale lakini wacha nimalizie hivi Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza katika kitabu chake njia ya kuleta mabadiliko katika mujtama, lau kama watu wataifuata. Ya laita qaumi ya'lamun, laiti watu wetu watayafahamu haya. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ru'asaahum, sio nasema hivyo, hatta yughayyiru ru'asaahum, kisha sema hiyo tira nyingine ina hatta yughayyiru ma bi Angalia Allah subhanahu wa ta'ala zungumzeni, hatta yughayiru ma bianfusihim Allah subhanahu wa ta'ala haleti mabadiliko kwa watu wowote mpaka kila mmoja aanze kubadilika. Uwe tayari wewe kubadilika na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio utakuja kuona mabadiliko katika mujtama. Bimaana sisi tukizungumzia daula ya Kiislamu ni mwanzo tuanzishe katika majumba yetu kusimamisha daula ya Kiislamu kwa kuamrisha watoto wetu wa kike hijab, ndani ya nyumba yako kusiwe na maasi. Leo lau kama utawasikia watu wengine sisi tunataka daula ya Kiislamu, sawa, mwambie afanye harusi, harusi tu itamfelisha. Sasa jua kitu kimoja, daula ya Kiislamu haitakuacha upige ngoma ile ngoma unayopiga ile hairuhusiwi watakuja hay'atil amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar watakukataza tutaka daula ya Kiislamu uswali kwa jamaa ukishikwa nje utakubwa mboko kuna watu watakuwa wazunguka wewe mbona uko hapa wakati wa swala sasa hivi alikuwa ah, alikuwa ndo ndo fimbo nenda kaswali mwisho mtasema ah sasa mambo gani haya kwa sababu wewe ulikuwa huko tayari wewe mwenyewe ndani ya nafsi yako hujabadilika lakini lau kama watu watabadilika Allah subhanahu wa ta'ala atawaletea walio na kheri juu yao na hili ni jambo ambalo lipo katika kitabu cha Allah na katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam liko wazi kwa hivyo kama takunu yuwalla alaikum kama mlivyo nyinyi ndio viongozi wenu watakavyokuwa kuna watu wanaonyoshia vidole viongozi kwa uwafisadi wallahi lau kama utawapa wao tu nafasi ya kusimamia kitu kidogo kabisa ule ufisadi atakaofanya utashangaa leo sijui hapa kwenu kule Kenya kuna vikao vyaitwa bunge la nchi hilo ni la watu muattalin hawana kazi ya kufanya asubuhi lachukuliwa gazeti lasomwa, kisha watu waanza kushindana, eti mbunge hilo. Hawana mali pa kufanya kazi, yani kazini. Sasa unaweza kumwona yule mtu yuko sokoni auza nyanya, auza vitunguu, katika mizani anayoitumia amepiga spot. Wajua spot, wajua ile welding, ile chuma welding eh lile karai lile huwa la kubwa welding kama ambaye lina tundu, kumbe ndio iongeza kilo pale liwe zito. Kisha akisha kupimia hivi ujue amekula gramu kadhaa kwako na kwa wapili gramu kadhaa na kwa... kisha huyu huyu ambaye afanya tatfif katika mizani anyoshe kidole kwa kiongozi kuwa mwizi. Hasa nifikirie huyu akiwekwa sehemu haulizwi kile anachokifanya, yani bimaana hakuna mtu yomwangalia, amepewa mali agawe katika maendeleo fulani ya nchi, alafu hakuna mtu yomuuliza wewe utafanya nini? Ameshindwa kusubiri katika nyanya na vitunguu, huyo atasubiri mabilioni. Mwanzo akiambiwa tu bwana, wewe umechaguliwa waziri wa fedha, atauliza mara mbili, ulikuwa unasemaje? Waziri wa fedha. Lile jasho litakalomtoka na atasikia mkojo, aende mara kumi chooni, arudi, ulikuwa unasemaje? wewe waziri wa fedha fedha wakusudia fedha eh, hiyo hiyo umewekwa wewe waonaje <laughs> sasa sikiliza baada ya hapo sikiliza zile balaa zitakazotajwa kwa jamani hili suala hili mwanzo kila mmoja ajiangalie nafsi yake turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala suluhisho si kuvunja amani katika nchi Suluhisho ni kila mmoja wetu abadilike. Naam, wakati eh? Ah. Ah, kwa nilikuwa namalizia Kwa suluhisho ni kila mmoja wetu abadilike na tueneze huu ujumbe kwa watu. Suluhisho ni sisi tubadilike, na Allah subhanahu wa ta'ala atatuletea waheri juu yetu, na sisi tuwaombeeni viongozi wetu, Allah subhanahu wa ta'ala awape tawfiki katika kuyafanya yaliyo sawa. Nikimalizia, ukiambiwa wewe Muislamu, huyu kiongozi wako muombe laana awe maluni, ama muombe taufiki Allah muongozi wewe, atakaipi huyu? Atanitambua nitakalaaniwe mimi? Ndio watu walivyo. Kwa hivyo Allah amlani, haakalaaniwa <laughs> sasa ile laaniwa iko juu yako umeelewa akili yako timamu ndugu yangu si umwombee Allah muongoze basi kwa nini uende kwenye laana muombe Allah muongoze ampe taufika ayafanye yaliyo sawa awe mwadilifu ayafanye ya kheri yatakayokuwa bora kwake yeye a mal'uni mkubwa alaaniwe sasa kilaaniwa wewe utaishi vipi usifikirie ukimlaani ndio hawi kiongozi yuko pale pale bado lakini sasa mal'uni yani ule uovu ikiwa anao mfano sasa atakuwa na uovu zaidi sababu wewe umemlani na sisi ahlusunna hatuko hivyo sisi tunawatakia watu kheri ndio maana al-Fudhail ibn Iyad aliposema kwa lau kanat li da'wa mustajaba lau kama mimi nina dua inaokubaliwa nikaambiwa hii ndio nafasi yako omba una dua moja hairegeshwi la ja'altuha lis-sultan mimi ningeijalia ile dua yangu kwa kiongozi alipoulizwa wamadhaka ya baali kwa nini wafanya hivyo baali akasema kutengenea kwa kiongozi ni kutengenea kwa raia wote kama nitaijalia hii dua kwa nafsi yangu itakuwa ni yangu mimi peke yangu na hii ya kuonyesha a'immatu salaf vipi walikuwa nyoyo zao nyeupe wawapendelea watu kheri yani wewe waambiwa hii chance yako kisema ah mimi nataka niipeleke kwa kiongozi ili hao wote wafaidike kwa tuwaombeeni kheri tuwaombeeni taufiq tuwaombeeni hidayah na tumshukuru Allah sisi akutujalia nafasi hiyo kwa sababu wewe wakati mimi na wewe twalala kuna watu hawalali hapati usingizi kwa yale ambayo pengine iwatarajia yatatokea kwa ajili yangu mimi na wewe falhamdulillah alladhi afana muone huruma yule kiongozi muombe dua muombe Allah ampe tawfiq Hapa nitamalizia mengi ya kusema maliza lakini wakati ndio unaruhusu, na mhusiwa mhusika mkubwa amefika.